zer egin dute hiri honetan? Hiri honetan, e, eh, bere zitazion bat dauka, hau da, e, ez dauka semafori eta grafiko ikuri. E, eh, ah, eta, ba, ofizioati, hiri e, honetan edo non, e, e, nabaritzen da, ba, laizetazuna. Ba, Gaina ez dago Eta, lasa honi, joan, eh, oso, bueno, lasa da bella Lasa ya hori Eta, Eta bueno, eh, por ikes, eh, edo, iztipua tuki dituzte, Eh, es, oso gutxi, bueno, eh, eh, modanan, eh, holandarra, ba, izan zen, eh, eh, Eh, gutxatzen egiteko baga zen. Eta, bueno, bere ustez, e, e, ez, ez dago trafiko ikuri, ba, jendeak mm, kontu, bueno, abet handia, handiagoa dauka, ah. e, hori, egitatzeko. Orduan, naiz eta hasieran e, ekimeno, bueno, jende asko, eh el otro día el otro día eh yo ba eskenean eh ba demora ayer por ellos a eh bueno a diote, a gasa ya el mundiote ba hoy ingeneri onda onire ta dolore beste gutxote lei eta beste duzu, hemen egin daitekela, Olakos ez ere? Ba, bueno, e, do, e, donostiako udala mugitzen gaitzen mm, mugitzen gaitzen eh, hori e, izaneko gudua e, bere ustez hemen ez da Ba, bere bueno, be, be ustez e, Ipaz polotiz ekuadorera aur aur Hau la eh, aurrekiko eh aurrekiko sexuare o el basoara eta también de cimisco baino ez da, esta. Ba, ya he terminado este carretera eh bueno, Mateo Javierte, eh, bueno, eh, Dinamarca. Bueno, Dinamarca go arriba Inglaterrako bali batean eta berrikan eh, ere e, martxan jarri zuten eh, ekimena e, ekimena eta bueno eta orain arte e, aldakazta handia lortu zuten eta nada, e, bueno e, mm, Aien, bueno, eh, dute, ari hauetan erabiltzen dute lena bat, hau da. Eh, Zer guztasun eza, mm, segurtasun data, Hau da, e, zenbaz eta zeniale gutxiago eta grafiko egon, ba, orduan eta jendea areta handiagoa dauka. Eta, bueno, e, adituen ustez, e, e, Señale, eh, señale tráfico eh, ez, di, diagu kasu diz egiten. Eta zu? Eta, ba, nik ere, nago... <laughs> Bai, eh, eh, guztiak egiten dugu gauza bera, eh? Osa, que... Hori, zaretzen nahi eh, ze, ba, bueno, beti... Eh, jate, bueno, oni jaten nahi zenean eta autoan joaten nahi zenean, ba, askotan eh, ez dugu eh, espetatzen eh, ikusten dugu, baina edit work deduction claro. Ay. bueno justo